Koja ne može da pukne. I zbog toga ovo la ilaha illallah mora da bude čisto od bilo kakvih primjesa koje mu mogu nauditi. A najveća primjesa se zove širk i o tome želimo večeras malo nešto da progovorimo. Jer širk njemu je suprotno šta? Ihlas. A to je da izdvajamo Allaha te bareke u ta'ala u ibadetu. Da sve što poklanjamo, poklanjamo samo jednom gospodaru. Samo jednom gospodaru Allahu te bareke u ta'ala. I zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike od Nuh alaih salatu Selam do Muhammeda sallallahu alaihi da pozovu ljude u jedno, a to je da obožavaju Allaha Đelešanu i da se klonu širkova. Jer uvijek se ponavlja ta mogućnost da ljudi upadnu i odstupe od ispravnog vjerovanja. I da počnu da poklanjaju ibadete i žrtvu nekom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I to će se ponavljati do sudnjega dana. Konstantno će ljudi imati problema i mogućnosti da upadnu u širk. I zato je širk najveći grije. Znači, nakon širka nema većeg grijeha kod Allaha tebareke wa ta'ala. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ako oni učinu kakav širk, to će im pobrisati sve što budu radili. Znači, nakon širka nema dobrog djela. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala mi vidimo da kod mušnika ima dobri, jeli, ovaj, humani dijela. Nekad se fino nasmije, kaže, hej, hej, jel, pa kaže, imaš kakvu potrebu, pa te pomogne nekada, neće auto da te upali, on te potegne s onom, jeli, ovaj, vučom, sajlom, ali je problem u tome što je on počinio širka Allahu te bareke ta'ala. I nakon toga, kakvo god dobro djelo uradio, ne primamo se. I zbog toga čovjek mora da zna da mu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah mora biti čisto. I zato se sura Kulja Ejuhel Kafirun uči prije spavanja da bi čovjek zalegao utječući se Allahu te bareke ta'ala da ga sačuva od A o čemu se tu radilo? Radilo se o tome da kada su mušici sve pokušali da dogovore, da nađu nekakav kompromis, vide da ne ide, pa dobro veli ostanti jednu godinu toj svojoj vjeri, ali jedne godine daj da i ovo naše malo pripazimo, pa je Allah bareke wa ta'ala objavio suru Kulja ejuhel kafirun. Kulja ejuhel kafirun. Ovi, reci ovi nevjernici, la a'budu ma ta'budun. Znači ono što ja obožavam, to vi ne obožavate. Jer moja je vjera čista od bilo kakvih mjeseca širka. I zbog toga inna Allahe la yaghfiru bihi wa yaghfiru ma lime ješa. Allah nikome neće oprosti širka. A oprostit će mimo toga kome hoće. Pa zbog toga nema te promjene u Allahovom sistemu. Bilo kome da se radi. Vi znate da je Ebu Talib, Amidža poslanika, ali salatu wassalam, bio jedan od velikih zaštitnika i pomagača poslanika, ali salatu wassalam. Kad se mi pitali, mi njemu odmah dali vi za džennet. Rekli bi, on je pripazio najbolje stvoreni, Pa ne možemo nikako to zaboraviti. Međutim, nema promjene u Allahovom sistemu umiro umro je Ebu Talib i za njega kaže poslanik alaih salatu wasalam. Kaže, tahte kadamejhi džemratan. Jagli minhum dimag. Kaže, ispod tabana mog ani Ebu Taliba su samo dvije žerance On je dobio najbolji status u džehennemu. On je u najpličijem džehennemu od svi ostali ljudi. Znači, niko dok jame tako zaglavi u džehennem, neće imati bolje privilegije od Ebu Taliba. Znači, Allah mu je dao, ovaj, nije mu nepravdu nanio, zbog toga što je pomogao poslaniku, ali, nije priznao iman, dao mu je privilegija u vatri. Dvije žeralice od kojih ključa mozak. Zamislite, braćo, taj džehennem. Dvije žeravice od kojih ključa mozak. I to je za ebeda tako. Znači nema tu promjene. A jedno proključa pa ga snimi sa rešova. Daj drugog. Ne, ne, ne, ne. Do To jeste za ebeda. Uvijek tako. I zbog toga, zbog toga se vjernici moraju konstantno Allahu te bareke o ta'ala uticati da budu daleko od širka. Jer širk Allah te bareke o ta'ala ne, ne, ne toleriše nikome. Teror mi nešto u glavi. A htio sam napomenuti, draga braću, da se evo u zadnjih nekoliko godina ponavlja nevjernička zavjera, ne daju nikada muslimanima da raha zapusti. Pa znate, ono jedne godine u Čečeni, baš početkom Ramazana, napad na Grozni. Pa znate, jedne godine napad na Afganistan, baš početak Ramazana. Evo, danas je veliki napad na herojski grad koji se zove Feluđa. A kaže su muslimani napisali veliku parolu na ulazu Feluđu, irfa resek fa inneke fil Feluđe. Podini glavu ponosno jer ulaziš u Feluđu. Nije Amerikanac još ušao tamo. I ako Bog da neće ući. Ali bi mi trebali da se solidarišemo sa tom braćom, da im uputimo koju dovu ove noći i ovih noći, da i Allah te bareke ta'ala pomogne. Jer Allahovi neprijatelji hoće da sravne taj grad samo zbog toga što je to najpobožniji grad u Iraku. I odatle najviše najviše uleme sunnijske izađe, kao što je nekada bila Kufa, odakle je izašao jeli, Ibrahim Nehaj, Ebu Hanifa i ostali. Tako je danas Feluđa, to su pravi heroji u tom gradu. Pa zbog toga nemojmo zaboraviti u zadnjoj trećini noći da činimo dove za našu braću da ustavili njihova stopala i da ih pomogne protiv nevjeriškog naroda koji ne voli islam i muslimane. Zato, draga moja braćo, ovaj širk, on je uvijek u opticaju. Uvijek radi. Kao što je to i danas. I zato ćemo mi samo još iskoristiti vrijeme da objasnimo da postoji veliki, mali i skriveni širk. I navješimo neke od primjera čega se mognemo prisjetiti. Veliki širke, draga braću, da čovjek obožava mimo Allaha lešanu, još nešto. Da pripiše Allahu Đelevala bilo šta. I to se zove ili širk ili tagut. Pa bilo šta da čovjek da mu daje ljubav onako kako treba davati Allahu Đelešanu dina amenu Govori Allah o židovima, kako oni vole svoje bogove kao što se Allah voli. Ali vjernici još više Allaha voli. Pa bilo čemu poklanjati ljubav koja se poklanja Allahu barake o ta'ala ili dijeliti tu ljubav ili ibadete sa nekim drugim stvorenjem mimo Allaha barake o ta'ala jer samo je Allah stvoritelj, to je veliki širk. Isto tako, baviti se bilo kakvim jeli vidovima sihrova, to je veliki širk koji insana izvodi iz dina. Znači, bacati grah, gledati u kašike, vjerovati da horoskop nešto može ti otkriti, Znači imati ubjeđenja u te neke čarolije. Vama kafara Sulejmanu, walakinne šejatine kafaru, šta? Juallimuna nase sehar. Nije šejt, nije Sulejman počinio kufr, nego su kufr počinili šeitani podučavajući ljude sihrom, sihru. I zbog toga većina islamskih učenjaka na čelu sa Ebu Hanifom smatraju da je sihrbaz nevjernik, da sa tim dijelom po ovom ajetu izlazi iz dina i da se ubija kao otpadnik od vjere. Dok neki drugi kažu, još je ostao u imanu, ali se ubija. Ali se ubija zbog toga što čini nered. Što čini nered na zemlji. I zbog toga čovjek može sa jednim odlaskom kod sihrbaza nadajući se da mu on nešto može pomoći, sa tim djelom postaje mušrik. Ili murtec. Onaj koji otpada od vjere, koji izlazi iz vjere. Jer kaže poslanik alaih salatu wasalam, da čovjek ode kod sihrbaza i da ga nešto upita imajući nadu da mu on nešto može pomoći, zanijekao je ono sa čime je došao poslanik alaih salatu wasalam. A u drugoj predaji, da čovjek samo ode, a ne vjeruje, nego eto slučajno se nađe tu sa sirbazom 40 dana mu namaz nije validan. Mora klanjati, ali od namaza nema ni sevapa, ni čevapa. Ništa nema od toga, a mora klanjati. Znači, toliko se uprlja samo što se slučajno nađe tu. A ako bi povjerovao bilo u kakve te gatke, izlazi iz Allahove tebareke wa ta'ala vjere i postaje otpadnik mušrik, murted od Allahove tebareke wa ta'ala vjere. I zbog toga danas čega ima najviše na Dunjaluku? Najviše ima mušrika. I zato je Allah tebareke wa ta'ala proglasio i židove i kršćane mušicima. Pogotovo kršćane koji počinju da obožavaju Isa alaih salam. pa ne znaju je li on Bog ili je Boži sin ili je trojstvo se salase i zato Allah te bareke ve taala kaže laqad kafara alladine kalu inna Allaha Isa ibn Marijem učinili su kufri, postali nevjernici oni koji kažu da je Isa alaih salatu wasalam Bog. Ili lekad kefara alladina kalu inna Allahe se salase Kafiri su oni koji kažu da je Bog trojstvo. Majka, sin, sveti duh. I zbog toga danas na Dunjaluku šeitan ide sa tom vizom i najviše ljude uvlači u širk. I to je prvi šeitanski prilaz. Jer on zna, ako te učini nevjernikom, za da ćeš biti njegov komšija u džahennemu. Jer on sebi pravi komšiluk na Dunjaluku. I zato mu je to glavna parola i vi se sjećate jednom su govorili o onome pobožnom nije mujo nego burhisa. Ona je mujo u prevodu, jel? Pošto je burhisa teško izgovor za nas, za naš jel, jezik. Mujo jedan bio pobožan i na kraju ga je šetan jeli odveo u širk. Pa mu je rekao كمثل شيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني šta أخاف الله رب العالمين kao primjer šeitana koji je čovjeka naveo da učini širk, kufr. Pa kada je to čovjek, taj mujo tamo nekadašnji iz Benu Israila, Burhisa, počinio taj kufr, šeitan mu je rekao, ja sa tebom sad nemam ništa. Ja sam svoj posao odradio, ja se bojim Allaha, gospodara svih svjetova. istinu je rekao onaj koji laže. Znači, šeitan je rekao da se boji Allaha a on laže u stvari. On laže. Ali nikad nije rekao ja sam Bog. Nije to sebi dao za pravo. Nego kaže, rabbi, le ugvijennehum ežna'in. Gospodaru, ja ću ih sve zavest. Kaže, moj gospodaru. Jer, on zvanično, kad drži hudbe, kaže, ja rabbi, moj gospodar. A vamo je pravi šeitan, pravi mušrik i zbog toga mu je Allah tebare ta'ala zapečatio, zapečatio srce. I zato se treba Allahu tebare ta'ala utjecati od širka da nas Allah sačuva tog najopasnijeg djela. Mali širk, nemojte shvatiti da je to nešto malo, on je veliki grije, ali ne izvodi čovjeka iz dina, dok ovaj prvi vid čovjeka izvodi iz skoč potpuno jeli iz vjerovanja. A to je da se čovjek primjera radi zaklinje nečim drugim mimo Allaha te wa ta'ala. Da kaže primjer radi čabe mi, babe mi, očiju mi, da Bog da i nema su bude satim kleo. I ostalim znači stvorenjima da se kune. Jer je nama naređeno ako se kletemo i zaklinjemo se kunemo samo Allahom tabaraka wa ta'ala. Znači to je mali širk a veliki grijeh. Ali ne izvodi čovjeka iz dina. Ali mi znamo da se od malih grijeha prave veliki belaji. Da se od malih kamenčića napravi veliko zdanje, velika tvrđava. Iskriveni širk jeste da čovjek radi nešto što je u osnovi što je u osnovi znači vanštinom pokaziva se da je to u ime Allaha Ali tu ima neki primjesa. Kao primjer radi Rija. Da bi se čovjek dokazao drugima kako je on dobar karija, kako je on pobožan, kako plaće u namazu i ostalo da ne govorimo. Sum'a, isto tako da se čovjek čuje za njega. Radi na tome, znači uzima islam i vadete da bi se za njega negdje tamo čulo. Da kaže ima jedan učen aman zaman. I toliko svojih kaseta izo Ko Šaba Šaulić? On je poznat, nije šala. Jel? Znači da se čulo za njega, to je taj takozvani skriveni širk. Jer čovjek želi sa tim ibadetom još od nekoga nagradu. Pa to Allah neće. Jer Allah Đerašanu hoće da ga obožavamo sinele lehuddin potpuno da mu predajemo vjeru. Da mu ibadete činimo iskreno i samo tražeći od njega nagradu. Isto tako primjer skrivenog širka jeste da kažemo da ne bude Allaha i doktora. Pa stavimo, znači, ne napravimo razliku između stvoritelja i stvorenja. To je isto tako skriveni širk. Treba reći da ne bude Allaha. Thumme ili zatim nekog hećima ja bi jel, bio u ledini do sada. Znači, tako je ispravno kazati. Ako bi čovjek kazao da ne bude doktora, pa tek onda Allaha, to je ona prva kategorija. Znači, ispade skroz iz dina na I zato, draga moja braću, moramo shvatiti da ova vjera traži konstantno obnavljanje i vode, vodenje računa da se insan ne zaglavi u kakav širk. I ovaj iman je poput kaputa, koga ako stalno nećemo četkat i ako ga nećemo jeli, ova, istresat i prat, on kupi na sebe razne vidove jeli prljaštine i prašine. E tako je i naše vjerovanje. I zbog toga čovjek mora konstantno da obnavlja svoje vjerovanje, i da čisti svoje vjerovanje od bilo kakvih primjesa širka, da nas Allah Đelšanu sačuva od njega i da naša djela učini čisto u njegovo ime, zbog čega ćemo imati nagradu i na Dunjalu i na Heretu. Toliko, napijte se vode, pa idemo ako Bog da do slobode. Salamu alaikum.